Dear Dhamma friends, we are going to have the today's Dhamma talk. May you all settle down for the talk and give the consent with three times sadhu, sadhu, sadhu. Sadhu, sadhu, sadhu. Namo tasse bhagavato arahato samma sambuddhasse. නමෝ තස්සේ භගවතු අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්සේ නමෝ තස්සේ භගවතු අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්සේ සෝකෝ අහං භික්කවේ විවිච්ඡේව කාමේහි විවිච්ඡේව අකුසලේහි ධම්මේහි සවිතක්කං සවිචාරං විවේකජං පීති සුඛං පටමජ්ජානං උපසම්පජ්ජ විහාසින්ති Dear Dhamma friends, we are proceeding along this particular sutta known as Dvidavitaka. Uh, milí priatelia, v Dame pokračujeme vo výklade uh, tejto uh, konkrétnej suty zvanej Dvedavitaka sutta. Up to yesterday, the Buddha to be uh, share with us what must be our mindset if we are expecting a jhanic kind of experience. <clears throat> Až dovčera budúci Budha sa s nami delil o to, aký stav mysli by sme mali mať, ak chceme rozvinúť skúsenosti džhány. When that kind of a mindset is there, if you wish, you can enter into and abide in the first jhana. Ehm, ak tento stav mysli máte, tak ak si to prajete, tak môžete e, vstúpiť a sotrvávať e, v prvej e, džháne. So the mindset explain as Araddankopaname bhikkave viriyang ahosi I got tireless kind of energy and mm, unremitting continuous energy I felt. Uh, tento stav mysli uh, Buddha popisuje ako mal som neutuchajúcu energiu a akoby nepolávajúce úsilie. With that aroused energy, I felt the mindfulness is well established in unre unremitted manner. Čiže mm, no, s takouto akoby, mocnou, vybudenou alebo akoby, in, energiou e, som cítil, že e, všímavosť je ustanovaná bez prerušenia. Body itself was tranquil and untroublesome. Samo telo bolo uh, eh, kľudné a bez ťažkostí. The mind is uh, concentrated and calm. A mysel je kľudná a sústredená. So this is a kind of a landscape or mindset whereby one can uh, proceed to the first jhana toto je akoby územie alebo toto je stav mysli, z ktorého človek môže prejsť do prvej džhány. There's a, there's a interpretation whenever your mind is with that of that kind of mindset will the mind naturally go into the jhanic absorption or should you make a determination or vow to go into the jhanic experience. Čiže tu sa niekedy e, kladie otázka, e, keď máme takýto stav mysli, e, mysel sama prirodzene vstupuje do džhány, alebo je treba urobiť, vynaložiť úsilie a odhodlať sa a zložiť slub a odhodlanie vstúpiť do skúsenosti džhány. Uh, my teacher believed for the first time in your life you must let the mind to naturally go into the Jhanic absorption rather than intentional. Môj učiteľ veril, že keď prvýkrát v živote vstupujete do skúsenosti žhány, je treba nechať túto skúsenosť prísť prirodzene a nie zámerne alebo vedome do nej vstúpiť. Once you experience the absorption, once you experience the entering into the jhanic, later With that experience, you can direct your mind, we can make a determination and go into the jhanic absorption whenever the circumstances are good. Čiže keď ju takto zažijete, tak potom, keď, um, kedykoľvek sú na to dobré okolnosti, môžete svoju mysel nasmerovať k džháne a vstúpiť do nej. So till you develop that kind of mastery, you must let the mind naturally uh, to enter into jhana by its own nature. A dokým nerozviniete toto majstrovstvo, je treba, aby ste dovolili mysli, aby do džhány vstúpila svojou vlastnou povahou. Otherwise, what can happen is, due to your determination and due to your adverting, mind can uh, assume that I am in a jhana, but may not be the natural jhanic experience. Čiže je to kvôli tomu, že keď rozviniete príliš akoby silné odhodlanie a vôľu vstúpiť do džhány, tak vlastne vy si možno myslíte, že, že som v skúsenosti džhány, ale nemusí sa jednať o akoby skutočnú alebo prirodzenú skúsenosť džhány. The experience cited is, imagine maybe not in Slovakia, uh, mango fruitful of a tree with a bounty harvest, the tree full of mangoes. Predstavte si príklad, ktorý asi nemáte tu na Slovensku, ale predstavte si strom, mangovník, ktorý je obsypaný plodmi, ovocím, mangami. If you wish to harvest them and fumigate and send it to the market as a lot, you must wait one or two fruits naturally get ripened and drop, then only you are going to harvest. Keď ich chcete um, zozbierať tie plody a vlastne potom ich predávať na trhu, um, je treba, aby ste počkali, kým jedno, jedno alebo dve manga sú dostatočne zrelé a vlastne sami padnú na zem, až potom ich môžete akoby zozbierať. Otherwise, due to the marketing demand, if you're going to harvest, if the fruits are not ripened, even though fumigate, it develops sour taste than the sweet taste. Čiže keď vplyvom nejakého, nejakých požiadaviek z trhu vlastne vy ich um, zozbierate predčasne, uh, tak um, a uh, budete ich prejavať nezrelé, tak miesto toho, aby mali uh, sladkú chuť, môžu mať kyslú chuť. That is to say, you must let the mind to develop or grow in a natural way rather than uh, determination, rather than by pushing. Čiže to znamená inými slovami, že je treba, aby ste mysel nechali uh, ísť prirodzenou cestou uh, a nie um, tlačiť alebo uh, sa ro- uh, akoby rozhodnúť. So whenever mind is ready, it can experience two layers One thing called Upachara Samadhi, the second one is called Appana Samadhi. Čiže keď je mysel zrela, môže zažiť dva, dve úrovne upachara samadhi a, a samadhi. So whenever you come up to the upachara samadhi, also you feel some of the benefits, but it is not full-fledged appana samadhi yet. Ehm, keď dospejete k eh, upačára samády, tiež eh, cítite užitok eh, tohto pohrúženia, ale ešte to není plný užitok. For example, if you are searching for a house in an unknown area, the GPS will lead up to the doorstep to say, this is the house you are searching. Keď napríklad hľadáte v neznámej krajine alebo nejaký dom, tak GPS vás privedie k dverám tohto domu, ktorý ste hľadali. But till you get into the house and meet the householder, still it is not sure whether it is the exact place you are searching. Ale dokým nevstúpite do domu a nestretnete sa s jeho vlastníkom, není ešte stále úplne isté, že je to presne ten dom, ktorý hľadáte. as far as you have reached the lawn, uh, the uh, premises of the house, uh, that is called Upachara Samadhi, you are just at the house. You are at the doorstep, but not yet inside the house. Um, či keď sa dostanete na pozemok toho domu, na trávnik, um, tak vlastne um, už ste akoby pri tom dome, ale ešte nie ste v ňom. When you tap the door and step into the house, uh, over the uh, step, over the, uh, we call uh, doorstep, still you are not inside the house. Once you step in the house, you know now you are inside the house. Čiže dokým však neprejdete prach, neprejdete cez dvere, tak dovtedy nie ste stále ešte vnútri v dome. So we call that step a uh, threshold. So outside the threshold, around the house, we call upachara samadhi. Inside the threshold, inside the house, in this example, call appana samadhi. Eh, čiže eh, tento vstup nazývame prach a vlastne eh, predtým, ako prejdeme tento prach, to nazývame upačara samády a keď prejdeme prach a sme vnútri v dome, toto je apana samády. Whenever you are uh, inside the house, instead of five hindrances, you get positive five jhanic factors keď ste vo vnútri v dome, tak miesto, aby ste zažívali 5 prekážok, tak zažívate 5 uh, pozitívnych, uh, priaznivých uh, džhanických faktorov. Or the hindrances will be replaced by jhanic factors. Alebo uh, prekážky sú, uh, miesto prekážok uh, um, zažívate, alebo máte uh, faktory džhany. Uh, so the first hindrance is known as karma chanda, It is like the first kind of thought you recognize, the, namely the sensuous pleasure. Prvá z týchto prekážok je káma čanda a to je, ktorú môžete rozpoznať a to je zmyslová, zmyslová túžba. The chanda means mind is roaming around many, many, many objects and uh, not staying with one and very slippery and very wobbling changing from object to object. To znamená, že mysel sa zaoberá rôznymi objektami, je ako keby klská, alebo zaoberá sa jedným, potom ide k ďalšiemu, mm, hnaná túžbou. Instead, when you are in the jhanic experience, your mind is basically stick with your primary object. Miesto toho, keď ste v e, skúsenosti džhány, tak vaša mysel sa e, v princípe drží jediného objektu. Just like a wild buffalo taken into the village and tamed and using to pull a bullock cart or to pull a plow. Uh, e, tak ako uh, buvol, eh, ktorý eh, není zdivočelý, ale je zdomácnelý a eh, je používaný v dedine alebo v dome na, napríklad na oranie. Or a wild horse caught from the wilderness, bring it to the village, tamed and put it to the yoke. Alebo um, divoký kôň, <clears throat> ktorý je skrotený a je privezený, prinesený uh, privedený do uh, dediny a tam je osedlaný alebo so uviazaný na... Kama Kamachanda will be replaced by the one-pointedness or uh, unified mind. Čiže uh, miesto tej kamachanda je uh, jednobodovosť alebo zjednotená mysel. Uh, imagine when we are at home uh, with our household, we have so much of things, visual objects to see and to amuse your eye, three-dimensional, different colors and different shapes. Čiže predstavte si, keď ste doma, máte uh, toľko objektov, uh, ktoré, ktorými sa môžete zabávať. Uh, môžu byť dvojdimenzionálne, trojdimenzionálne, rôznych tvarov a farieb. So, so much of musical instruments, stereo, Dolby, western, eastern, rock music, jazz music, many, many, many musics. Máte uh, rôzne um, CDčka, DVDčka, uh, video, stereo, rôzne druhy hudby, uh, jazzovú muziku, uh, um, rôzne druhy muziky, rokovú muziku. Different smells from the Kashmir, from the uh, Iran, from the Iraq, and different different countries, specifically females, so much of perfumes. A hlavne ženy majú veľa rôznych voňaviek. Majú z Kašmíru, majú z Iránu, z Iráku. Males are also not excused. <laughs> Eh, muži nie sú ospravedlnení. And so much of food items, Italian foods, Chinese foods, Japanese food, China, <coughs> Indian foods, morning, break, breakfast, lunch, dinner, and so much of uh, amusement for your tongue. Čiže uh, potom pre váš jazyk je tiež toľko zábavy, máte toľko rôznych druhov jedla, uh, máte um, uh, čínske jedlo, japonské jedlo, indické jedlo, um, uh, jedlo na raňajky, uh, na obed, na večeru. And for the comfort of your body, uh, chairs, beddings, comfortable cars, uh, and so much of uh, things that is what we call the household. A na komfort <clears throat> vašeho těla máte uh, různé pohovky, postele, uh, uh, mm, povliečky, máte auto. Toto všetko nazýváme domácnosť. So mind is given with these kind of options. It is like a wild buffaloes at the wilderness. Mysel, ktorá eh, má všetky tieto možnosti, je ako eh, divoký eh, niekde v divočine. Instead, if you come and sit and close your eyes, don't move your body, don't talk, and apply mind to the single, neutral, repetitive object like breath, and then it is repeat repeatedly going to the single object. A keď miesto toho um, si sadnete a nehybete sa telom, um, mlčíte a vlastne myslou sa sústredíte na uh, jeden akoby, um, neutrálny alebo monotónny objekt uh, na opakovanie uh, na ňo zameriavate pozornosť. So these two situations appear like an impossibility for a normal mind. tieto dve eh, voľby alebo možnosti sa javia byť niečo ako nemožnosť eh, pre bežnú, eh, bežnú mysel. But being a yogi, you slowly, slowly withdraw from the sensuous pleasure and try to apply uh, the mind again and again to the same object. And with long endurance, one day you can make sure my mind was in the primary object, maybe 10 minutes, Eh, čiže eh, keďže ste jogi, tak eh, vlastne postupne opúšťate ten zmyslový svet a vlastne opakovane vynakladáte úsilie dlhodobé a vytrvalé, až dokážete pozornosťou zotrvávať na primárnom objekte možno 10 minút. This is we call the kamachanda is being replaced by ekagata or sense pleasure is being replaced by Unified Mind. Čiže toto označujeme ako, že Kamačanda bola, uh, uh, miesto Kamačandy je ekagata, alebo miesto zmyslovej uh, tužby je tu jednobodovosť. So this is the first culprit or first cause for our sansaric suffering, namely the sense pleasure. Uh, čiže toto je vlastne ako keby Uh, um, ukončenie alebo opustenie jednej z eh, foriem našeho samsarického eh, utrpenia a síce zmyslového potešenia. Whenever you are in a family atmosphere or civilized atmosphere or in a village or in a town, not only the sense pleasure is driven by you, there are a lot of irritations, lot of unpleasurable situation, lot of unexpected situation that is also agitating your mind. Eh, keď ste eh, v situácii, že ste doma alebo že ste v nejakej, eh, na nejakej sociálnej, spoločenskej udalosti, alebo keď sa dejú rôzne veci, tak vlastne nie len zmyslové potešenie, ale aj veľa vecí, ktoré môžu rušiť vašu mysel. So morning to evening, there are a lot of irritations, lot of unpleasurable situation, hateful situation, but imagine if you can keep the mind five, ten minutes with the utter rapture of having a single object, neutral object and uh, repetitive object. Čiže <clears throat> týmto spôsobom je vaša mysel rušená Um, a, ale predstavte si, že miesto toho, aby ste sa zaoberali všetkými týmito vecami, tak uh, keď iba 10 minút uh, nájde mysel radosť uh, v tom, že sa akoby jednobodovo zameria a dokáže spočinúť na jednom akoby neutrálnom objekte. In Pali it says Vyapada is being replaced by Piti and that is to say hatred will be replaced by rapture. Čiže potom eh, sa hovorí, že eh, hnev eh, bude zamenený, alebo miesto hnevu sa objaví radosť. So this is the only way you can give some compassion, you can give some loving kindness to oneself to keep the mind continuously continuously on, uh, on rapture by applying the mind to the same object again and again. toto je akoby veľký súcit e, alebo veľká láskavosť, ktorú dokážete e, e, rozvinúť voči sebe alebo dať, dať sami sebe, keď miesto hnevu máte túto radosť, ktorá povstane z toho, že mysel kontinuálne a jednobodovo zotrváva na primárnom objekte. Even if you manage to keep the mind with single object, neutral object, repetitive object, still you may be bored you will be irritated, you will be monotonous. So instead, in the jhanic experience, you feel rapture. Hmm, čiže uh, aj keď uh, zameriavate mysel na uh, jeden uh, monotónny, uh, neutrálny uh, objekt uh, opakovane, uh, zameriavate pozornosť, tak vlastne uh, bežne sa vám môže stať, že sa nudíte, ale keď už ste v skúsenosti džhány, tak táto nuda, uh, túto nudu vystrieda Um, radost. In sitting or in walking meditation, whenever the sensuous pleasure, kama chanda, and the hatred subsided, it is natural to you to feel sleepy, sloth and torpor. Čiže uh, keď uh, sedíte alebo keď meditujete v chôdzi, Ehm, keď ehm, sa usadí e, táto e, e, chtivosť a hnev, tak vlastne to, čo vy zažívate, je únava, ospalosť a otupelosť. So due to your effort, continuous effort, tireless effort, by applying mind to the neutral, repetitive, same object, you may achieve the lack of karma chanda, you may achieve lack of vyapada, that means sense pleasure and the hatred. And the sign is that you feel sloth and torpor, you feel sleepy. Čiže keď opakovanie a vytrvalo uplatňujete, zameriavate pozornosť na uh, uh, jeden monotónny objekt, môžete týmto úsilím uh, dosiahnuť uh, utíšenie alebo odstránenie eh, mm, túžby, zmyslovej túžby a hnevu eh, a výsledkom toho môže byť eh, práve táto únava a ospalosť a otupelosť. To put it in the, same, the another way, as far as you have, as far as you are chasing behind the sense pleasure, as far as you are driven by the hatred, you never feel sleepy. Inými slovami, pokiaľ stále naháňate zmyslové potešenia, pokiaľ ste stále hnaní hnevom, nikdy necítite uh, ospalosť. So when you are very active and alert and uh, ready, you have to understand either the sense pleasure or hatred is eh, fooling you. čiže keď takto mm, ste čuli, keď ste aktívni, tak je treba, aby ste pochopili, že vás nasleduje, no, prenasleduje buď túžba alebo hnev that fuel and that energy or that food is lacking, then mind becomes slowly, slowly slimy and congealing, sleepy, sloth and over. Čiže keď uh, toto jedlo, táto potrava uh, chtivosti a hnevu uh, chýba, mysel sa postupne stane akoby, akoby znavená, otupela a ospala. Alebo mdla. It is very common in sitting than walking. Uh, je to bežnejšie pri sedení ako pri uh, kráčaní. But even in walking, whenever the mind be face to face with left leg, right leg, left leg, right leg, leg, you start to feel kind of a sleepy nature and uncontrollable body movements even in walking. Eh, ale dokonca aj pri chôdzi, eh, keď eh, vašu mysel premôže táto unava alebo ospalosť, tak vlastne môže sa to prejaviť aj tým, že vlastne mm, neviete dobre koordinovať telo pri, pri chôdzi. So when that happens, if you are not well instructed, if you are not fully thorough in your theory, you feel like go and have a short nap. A pokiaľ nie ste na to dobre teoreticky pripravení a nemáte dobre zvládnuté teoretické pochopenie, eh, môžete vtedy akoby, prerušiť a si dať eh, šlofika. So what is the remedy? The remedy is you have to go prepared whenever you feel sleepy, note it as sleepy, sleepy, sleepy, sleepy. Eh, čiže liekom na to je, keď si takto všimnete, že ste ospali, tak to označíte ako ospalosť, ospalosť, ospalosť. So that means while you are sitting and noting your in-breath, out-breath, in-breath, out-breath, whenever that noting becomes successful, slowly, slowly sleepiness creeping. Uh, čiže mm, keď aj pri sedení uh, sledujete nádych, výdych, nádych, výdych a, a uh, objaví sa táto ospalosť, keď ju takto označujete, tak pomaly postupne mm, sa tá ospalosť stratí. If you can trace the early signs of the sleepiness, you are the winner. A keď dokážete akoby vypátrať alebo všimnúť si akoby prvé znaky prichádzajúcej ospalosti, tak vtedy ste vyhrali. If you have failed to see the onset of sleepiness as and when it arises, you succumb to sloth and tope sleepiness. A pokiaľ uh, nedokážete um, by, uh, zachytí ten nárast alebo nástup ospalosti, eh, tak eh, podľahnete mm, tejto ospalosti a utupelosti. That delaying we call negligence. Instead, the Buddha always recommend you to be diligent to see the onset of sleepiness. Eh, čiže toto akoby omeškanie nazývame nedbalosť a miesto toho Budha vždy akoby radil byť dbalý Eh, voči ospalosti. The term Buddha used is apamada, translated as diligence, not only for the sleepiness, even the sense pleasure, even for the hatred feeling, you must be sharp enough to see the early signs of the defilement. Čiže hm, tento pojem, o, o, ktorý Buddha použil, pamáda a to je akoby dbalosť alebo pilnosť, čiže musíte mm, akoby byť veľmi ostrý, mať ostrú akoby všímavosť, aby ste uh, rozpoznali uh, eh, z, uh, pri, znamenia prichádzajúcich uh, zatemnení alebo nečistôt. Uh, a nielen iba o spalosti, ale vlastne všetkých akýchkoľvek nečistôt. The fourth hindrance is the uh, worrying about the past and the excitement about the future. A štvrtá eh, eh, prekážka je eh, obavy z minulosti a rozrušenie alebo vzrušenie z očakávania budúcnosti. It's Pali, it is called Uddacha Kukucha. And uh, some yogis, when they are meditating, he, they bound to see their dead grandmother, family life, early childhood, all the kind of appear like uh, in, a, in an amusing way. Čiže eh, pre niektorých jogi, eh, keď um, vlastne no, spomínajú na uh, starú mamu, ktorá zomrela, alebo uh, no, vlastne riešia v mysli uh, novonarodené dieťa, alebo vlastne takéto veci, um, to zamestnáva uh, ich uh, mysel. Sometimes feel like sharing this good experience with your loved one, your mother, your sister, and have future plan. How can I teach my dear and near ones about this meditation, maybe? Eh, čiže niekedy to môže nabrať eh, formu aj toho, že chceme eh, zdieľať veci s, s našimi blízkymi, s našimi drahými, alebo môžeme myslieť na to, že chceme e, učiť e, meditáciu našich blízkych v budúcnosti. Možno so niečo both takéto. Of, both of them make you eccentric, you lose the present moment. Uh, vďaka obom sa stanete akoby uh, e, excentrický alebo vidíte von zo seba a uh, um, akoby stratíte tu, ten prítomný okamžik. But instead, in the jhanic experience, you feel it's a utter pleasure to be here rather than worrying about the past and the excitement about the future. Ale miesto toho skúsenosť džhány je uh, úplným, úplnou radosťou alebo potešením uh, prítomnom okamžiku, miesto obav uh, nad minulosťou a očakávaním alebo plánovaním budúcnosti. So whenever someone is happy to be here and now and to proceed along this jhanic experience, Outsiders may complain, him or her, telling he is very selfish, he is not thinking about the others, think about the past, think about the future. So likewise others may complain as it's a selfish practice. Čiže nejaký uh, outsideri alebo nejakí uh, ľudia, ktorí nevedia, o čo sa jedná, uh, sa môžu sťažovať že takýto človek je sebecký, že on sa akoby, že ne, Nemyslí na minulosť, ani neplánuje budúcnosť, ani nemyslí na druhých. But uh, Pandita Sayadu used to say, as far as you are happy in the present moment, at least, at least you are not disturbing others. Ale Sayadaw Upandita zvykol hovoriť, že keď ste takto šťastný a pri tom okamihu, tak minimálne, alebo aspoň to, čo robíte, to úplné minimum je, že vlastne ne, nerušíte nejako druhých. The maximum thing you can do as a wise person. To je to maximum uh, toho, čo môžete urobiť, keď ste múdry človek. So as when and where you learn the art of be here and now and pleasurable, it is not only uh, beneficial to you, it is beneficial to others also because you are not interfering others. Či keď sa naučíte tomuto umeniu byť šťastný teraz a tu, tak to je užitočné nielen pre vás, ale aj pre e, druhých, no, e, pretože mm, tento užitok teda ide aj pre druhých. So when you are making or when you are seasoning, when you are preparing that kind of mind, you may develop or you may entertain some doubt, as I'm really selfish, am I really advancing, am I really in vipassana or am I really in samatha, kind of uh, doubts may arise. A keď um, uplatňujete takéto úsilie, um, tak vlastne môžu vyvstať určité um, akoby pochyby, pochybnosti. Um, um akoby, um, uh, rozvíjam naozaj uh, uh vypasanú, uh, alebo je to š, uh, samata, alebo um, uh, uh, môžu vyvstať uh, rôzne druhy pochybnosti. It is not your personal mistake, this is the way the mind is working. A není to vaša osobná chyba, je to ako mysl funguje. When such doubts, when such bewilderment arises, the advice the Buddha gives is just see detailed characteristics, the shape, the manner, and the in, uh, natural characteristic of the object so that your mind has no chance to entertain doubts. Čiže rada, ktorú Buddha v tejto súvislosti dáva, je, aby ste sa zamerali na detaily objektu a vnímali jeho prirodzené charakteristiky a potom mysel nemá možnosť sa zaoberať pochybnosťami. So therefore, whenever the mindfulness is defined, it says, when the mind is not mindful, it's wobbling and floating along the all the objects never penetrate one single object. Čiže mm, preto hovorí, že pokiaľ není akoby dostatočne ustanovená všímavosť, tak mysel no, má sklon poletovať, znašať sa a zaoberá sa všetkými rôznymi objektami, ale nikdy neprenikne tento jeden objekt. For example, if you throw a cork or piece of rigiform, onto the water, it just wobble and float according to the wind current and never penetrates. Mm, uh, aha, uh -huh, uh -huh. díky, že keď hodíme kor, korok na, uh, na, hla, na vodu, tak on vlastne sa nikdy neponorí, vždy iba pláva na, hrad, na hladine unášaný prúdom. But instead if you put a piece of stone or piece of iron, on the spot mind penetrates. Ale keď miesto toho hodíte buď kameň alebo uh, nejaký kov, železo, tak vlastne on hneď na tom mieste sa ponorí, prenikne. And it cut through the body of the water, go up to the bed of the water body. A on akoby pretne uh, tú, tú vodu a dostane sa až na dno, alebo prejde to vodou. We call the percolation and penetration, that's to say, just entering and never ends till it go to the bottom. A, a vlastne um, týmto spôsobom prenikne a, a, ne, uh, bude stále klesať, až sa dostane úplne na dno tej vody. That kind of qualities of the mindfulness you can observe when you are associating the single object for long time. Čiže uh, takúto všímavosť a takúto kvalitu uh, môžete rozvinúť, keď spájate pozornosť a všímavosť s objektom po dlhý čas. To facilitate it further, you must not, not just look at the object, but look at its shape, its manner, its natural characteristics. Čiže v tomto zmysle uh, vy um, si všímate aj uh, tvar, uh, spôsob a prirodzenú charakteristiku objektu. And when and where, when and where you face to face with your primary object, when and where you are penetrating into the primary object, you are not mixed up, you are not bewildered as to what is the object you are face to face with, you are dead sure I am in the in breath, not on the out breath like. Čiže a keď ste naozaj takto prenikli tento objekt, tak vlastne potom ste si úplne istí, akoby, že by ste dali ruku do ohňa, tak ste si istí, že som teraz napríklad vo výdychu a nie som v nádychu. So if you do not have that kind of a clarity, that means the mindfulness is not skillful enough, not sharp enough. Pokiaľ nemáte takúto jasnosť, to znamená, že vaša všímavosť není dostatočne ostrá Uh, um, silná. So you may be shooting to the target, but not to the bullseye. Vy možno strieľate na terč, ale netrafáte vlastne akoby do stredu toho terča. So first you have to start just aiming the target board. And whenever you skillful enough about your weapon and the distance and everything, then only slowly, slowly you can target the bullseye. Čiže vy môžete e, strieľať na terč, e, ale až keď ste dostatočne zbehli e, v strelbe, až potom môžete pomaly postupne triafať a trafiť sa do stredu terča. So more and more you are learning to shoot the bullseye, your perception, you are taking the sign, becoming so sharp. Čiže keď začnete strieľať do toho stredu terča, tak vlastne vaše uh, zameranie a vaše vnímanie sa veľmi zostri. As far as you are shooting to the same object, adverting to the same object, applying to the same object, after a while you feel kind of a security. Keď vlastne aplikujete alebo sa zameriavate eh, alebo strieľate na ten istý uh, objekt, uh, tak počase uh, sa dostaví istota. No uncertainty, no fear. nemáte žiadnu neistotu, nemáte žiadny strach. So day by day, if you are practicing and sharpening, you develop that kind of a uh, security and uh, it become your mastery. It become your, uh, you become seasoned to that uh, way of meditation. keď deň čo deň, mesiac čo mesiac aplikujete tento, toto zameriavanie a vlastne týmto spôsobom praktikujete, tak vlastne postupne rozviniete akoby majstrovstvo v tejto meditácii. So we get a better chance if you do full-time meditation and a residential meditation and along with number of days then we have enough chances to develop that kind of a sharpness. Takúto ostrosť máme väčšiu šancu rozvinúť, keď robíme um, nejaký rezidenčný uh, retreat alebo záset uh, viac ako uh, v dennom živote. So such residential yogis are almost like forest monks. Takíto rezidenční jogini sú takmer niečo ako lesní mniši. So you are really living up to your vow, living up to your mindfulness, living up to your meditation. Čiže vy uh, takmer žijete uh, plne v súlade so svojím predsavzatím, so svojím uh, eh, slubom alebo zámerom a so všímavosťou. So if you are not successful, if the mind is bewildered with uh, hindrances, so Buddha give so much of examples you to be get encouraged. Pokiaľ čelíte mnohým prekážkam, Budha dáva mnoho príkladov, aby vás e, povzbudil. So whenever you are indulging the sense pleasure and the sensuous gratification, as if you are on a loan, as if you are on debt. E, keď e, mm, mm, riešite alebo chcete uspokojovať svoje zmyslové túžby, a potešenia, tak prirovnáva to k tomu, ako keby ste mali dlh, museli splatiť dlh. So financial companies are very happy to give you things on loan. Finančné uh, spoločnosti vám veľmi radi poskytnú nejaký úver alebo požičku. You think these financial companies are much compassionate than your parents a vám sa môže zdať, že tieto eh, finančné spoločnosti sú oveľa súcitnejšie ako vaši rodičia. Your whole life is utter debt, utterly unloaned life. A potom je celý váš život, eh, ste zadlžení. So instead if you be with the primary object and with the mindfulness, you feel you are learning, you are earning then and there and not on a debt. Čiže keď miesto toho ste pozorní a všímaví voči primárnemu objektu, tak priamo na tom mieste ste akoby oslobodení od e, dlhu a zarobíte priamo na mieste. And if you are always entertaining the hateful feeling and irritation and reaction and fighting, the simply the Buddha says it is a disease. A keď uh, stále v mysli niekoho nemáte radi alebo rozvíjate myšlienky spojené s hnevom a s nenávisťou, toto Budha uh, jednoducho prirovnáva k chorobe. So if you are in a tension and if you are in a frustration and panic, ultimately it is leading to mental disease and not only that, even physical disease. Čiže um, keď máte neustále napätie, uh, frustráciu, um, Eh, a nejaký hnev, eh, tak vlastne toto vedie eh, k mm, mentálnej chorobe a nakoniec aj k telesnej chorobe. Earlier medical science taught us the asthma and the rashes are often psychosomatic. Uh, čiže uh, kedysi sa vlastne v medicíne malo za to, že uh, astma je um, psychosomatické ochorenie. But now they accept each and every disease is psychosomatic. Ale dnes sa hovorí, že každá jedna choroba je psychosomatická. Because of your reaction. Kvôli vašim reakciám. Because you feel irritated. Kvôli tomu, že sa cítite Instead, if you try to be happy, be glad in the present moment, that's the best health assurance you can give it to yourself. ak miesto toho ste šťastní v prítomnom okamihu, to je to najlepšie zdravotné poistenie, eh, ktoré si sami viete dopriať. So when I was in Burma, Seado Pandita used to recommend as a book known as Pollyanna. Keď som bol v Barme, Sayado Pandita nám doporučil uh, túto knihu. And uh, written by Lino Porter, and she is always playing a glad game. A to je kniha od tejto autorky a ona hrá stále nejaké akoby radostné hry. To put it into a shortened form, you must try to find a reason to be glad under any circumstances. Čiže zjednodušene povedané, e, vy by ste mali nájsť dôvod, e, prečo sa tešiť alebo byť radostný, nech sú akékoľvek okolnosti. Today I'm very glad because I see snow. Dnes mám veľkú radosť, lebo vidím sneh. so likewise, when you go to Sri Lanka, when you feel so hot and sweating, you must be glad. <laughs> Podobne aj vy, keď pôjdete na Sri Lanku a budete eh, tam cítiť veľkú horúčavu a budete sa potiť, tiež by ste sa z toho mali radovať. So, if you are skillful enough, if you are a real disciple of Pollyanna, you may write essays. Each and every chance, each and every circumstances, there is a love spot, there is a Uh, silver line in the dark cloud. Like you have reason to be glad. Uh, čiže ak ste dobrý žiak tejto polieny, tak uh, vlastne v každej, môžete písať eseje o tom, ako si v každej situácii viete nájsť niečo, čo vás poteší, z čoho máte radosť. Vždy je nejaké svetielko na konci nejakého tmavého tunela, vždy si nájdete nejaké svetielko. So it says be glad and be happy, be glad and be healthy. Hovorí sa, že buďte, uh, majte radosť a buďte uh, zdraví, majte radosť, buďte šťastní. So it's your attitude rather than the luxuries and the amenities you expect from the outside. Čiže je to, vychádza to oveľa viac z vášho postoja ako z nejakého luxusu uh, zvonku. The next is the thinamidda, that is to say the sloth and topper or sleep, sleepiness, slimy mind. The Buddha say, as an example, it is like a prison. Čiže ďalšia je mm, ospalosť a otupelosť, alebo zahmlenosť mysle. A toto Buddha prirovnáva k väzeniu, uväzneniu. In meditation you feel sleepy when there is no headache. You feel sleepy when there is no toothache. When you feel sleepy when there are no disturbing sounds. You feel sleepy when there is no bodily pains. sa cítite ospali, keď vás neboli hlava, ste ospali, keď vás neboli zub, ste ospali, keď uh, není sú žiadne zvuky a keď nič nerobíte, vtedy vyvstane ospalosť. It's a very good sign. The sleepiness is a very good sign to say you have a very good opportunity, but instead you feel like go and have a little nap. Čiže a, ospalosť je veľmi dobrá, je to veľmi dobré znamenie, veľmi dobrá príležitosť, ale miesto toho vy radšej a, si chcete zdriemnúť. It's like a prison. Je to ako väzenie. O open prison camp. Alebo niečo ako nejaký e, tábor, e, väz, väzniac, otvorený väzniaci tábor. The way out is, you have to note, now I, am, I feel sleepy, or sleepy, sleepy like when and where the sleepiness creep, creep in, uh, you have to be on the spot, diligent and note it. Čiže liekom je, aby ste ju označili ako ospalosť, ospalosť, ospalosť a vlastne keď sa akoby chce vkradnúť dovnútra, tak vy by ste mali tam stáť a vlastne byť, mať sa na pozore a vlastne všimnúť si ju. The next is the worrying about the past and the uh, excitement of the future, the Buddha says it is like a slavery. You are a slave to uh, this kind of eccentric mind. Uh, ďalšia je potom uh, obava uh, z, alebo, uh, obavy z minulosti a vlastne uh, rozrušenie alebo zrušenie z budúcnosti. A toto Buddha uh, prirovnáva k uh, otroctvu. If you are not giving a chance for mindfulness, if you are not diligent, your whole life is a slavery ak nedáte šancu všímavosti, ak vlastne no, stále ste zotročení no, no, vlastne touto prekážkou, tak celý váš život je vlastne otroctvo. So whenever you are mindful, maybe, maybe on momentary basis, maybe for few breaths or maybe one single in-breath and out-breath, in that moment you are away from the slavery, you are a citizen, uh, sovereign, happy, full-fledged citizen. Každý jeden moment všímavosti, či už je to okamžiková všímavosť, či už je to všímavosť iba jediný nádych a výdych alebo niekoľko dýchov, v tom momente, kedy ste skutočne všímaví, tak ste není otrok, tak ste vlastne akoby plnohodnotný občan. If you wish not to be a slave, you have thousand and one way, ways and means to be aware in this very moment on your posture. Ak uh, nechcete byť otrok, uh, ale chcete byť ten uh, slobodný občan, tak um, máte tisíc a jeden spôsob, ako môžete rozvinúť uvedomenie alebo všímavosť napríklad telesnej pozície. Even the mind is habitually worrying about the past or excited getting excited about the future occasional mindful thought moments strong enough to break the trend of the worries. Eh, čiže hoci má mysel sklon sa vrácať do minulosti alebo eh, plánovať alebo blúdiť v budúcnosti, eh, ak máte aspoň niekedy alebo aspoň občasnú všímavosť, tak vlastne tento, tak tieto momenty všimavosti, oni akoby narušujú tento trend eh, k, eh, k blúdeniu v minulosti a v budúcnosti, alebo ho nejak rozbijajú, alebo ho narúšajú. So you must uh, practice this hobby, whatever the past stories and future excitements, occasionally try to be here and now and then appreciate the mindful thought moment. Čiže mm, mali by si mať tento koníček, eh, mm, vlastne uplatňovať všímavosť, eh, keď, si, eh, keď zistíte, že mm, si uvedomíte, že mysel buď si vyčíta niečo z minulosti alebo je vzrušená z niečoho z budúcnosti, tak vlastne a, byť všímavý a oceňovať tento moment alebo túto myšlienku všímavosti. I heard one uh, YouTube, one person is telling the worries and the excitement can't live without your mind, but your mind can live without worries and the excitements. Ja som na YouTube eh, počul jednoho človeka, ktorý hovoril, že eh, vaša mysel eh, takto no, obavy a vzrušenia nemôžu žiť bez vašej mysle. Ale vaša mysel môže žiť bez obav a bez rozrušenia. This is very human right to je eh, v plnej miere akoby ľudské právo. You must appreciate the mind without past and the future, even in occasional uh, thought moments. Mali by ste oceňovať mysel, uh, ktorá je oslobodená od minulosti a budúcnosti, uh, aj keď sú to iba uh, okam, uh, akoby, uh, občasné uh, momenty alebo okamžiky. The last one is the, uh, the doubt. or entertaining doubts and lack of faith, the Buddha says it is like a desert, no water. A potom posledná, eh, to sú pochybnosti a nedostatok dôvery a toto Buddha prirovnáva k púšti, kde není eh, voda eh, na pitie. So in, if you take uh, country wise, we have so much of fear and doubts, so we are spending so much of percentage of our budget for weapons. Napríklad z hľadiska krajín máme toľko strachu, toľko pochybností, že e, vynakladáme tak veľa prostriedkov z rozpočtu na zbrojenie. That is because of the security. A to je kvôli uh, bezpečnosti. So when you come here, live in Javori, we have no doubts. We have our own security, so we live like birds. Eh, čiže eh, keď sme tu na Javori, tak eh, sme tu v takom bezpečí a nemáme o tom vôbec žiadne pochybnosti, že sme akoby slobodní jak vtáci. We trust each other, we believe each other as meditators. My si uh, navzájom uh, ako meditujúci dôverujeme. So as and when the mindfulness increases, we feel like brothers and sisters, we feel like family members. Čiže my sa navzájom cítime ako bratia a sestry, my sa navzájom vnímame ako členovia jednej rodiny. That is because we are do away with doubts. A to je kvôli tomu, že my sme akoby opustili pochybnosti. One thing about the outside practitioners, the other one is internally you develop the confidence with mindfulness. Čiže uh, kým pochybnosti sú niekde vonku, tak my sme vo vnútri a my rozvíjame dôveru na základe všímavosti. So whenever you know the way to overcome doubts and to develop the trust, wherever you go, you feel like among relatives. Čiže keď e, nájdete spôsob, ako prekonať pochybnosti a rozvinúť dôveru, tak kamkoľvek prídete, tak sa budete cítiť ako s príbuznými. So therefore it says for such people there is nothing called foreign countries. Hovorí sa, že pre takýchto ľudí nie je nič také ako o, eh, cudzia, o, eh, alebo teda, akoby cudzina. So once you develop uh, this kind of a mentality to a certain extent, it become contagious. A keď do istej miery rozviniete túto mentalitu, stane sa to nákazlivé? So in a, if a, in a group, if the leader is having that kind of a faith, lack of doubts, all the other group members can entertain his solidarity. Čiže eh, keď je nejaká skupina a vodca tejto skupiny má takúto plnú dôveru bez akýchkoľvek pochybností, eh, tak vlastne eh, akoby, dokáže akoby poviesť alebo tam nejaká solidarita celá skup, ťahá vlastne celú skupinu. So in a family, if one person is mindful, if one person is diligent, all the family members can share the benefits. Ak je v rodine jeden člen rodiny eh, všímavý, tak celá táto rodina môže zdieľať uh, eh, užitok jeho všímavosti. That is the way you uh, discriminate the mind with defilements, so mind with hindrances, and the mind with jhanic factors. Týmto spôsobom dokážete rozlíšiť medzi myslou, ktorá má prekážky a myslou, ktorá má faktory džhány. So the, this, was, this talk appear quite technical, quite detailed, but even then, whenever you go into the jhanic experience, towards the end of the jhanic experience, again you are mixed up with somewhat uh, hindrances and somewhat with jhanic practice. Čiže hoci sa uh, tento výklad mohol zdať byť hodne technický, vlastne ku koncu uh, eh, džhány, uh, eh, džhány alebo skúsenosti džhány uh, môžete zažiť uh, vlastne akoby opäť uh, akoby mix uh, týchto prekážok a potom tých faktorov džhány. So therefore it is advisable, it is wise enough to practice the jhana that you have earned thousand and one times in order to make it more familiar, more seasoned, more mastery. Čiže a preto sa radí, aby ste tú džhánu eh, praktikovali tisíc a jeden krát, aby ste si ju osvojili, aby ste ju zdokonali, aby ste ju boli majstrom tej džhány. So whenever the bare vipassana is concerned, Vipassana never expect jhanic absorption. It says even the excess concentration is enough to continue with Vipassana practice. Čiže eh, čo sa týka vypasaný, tak prax vypasaný nevyžaduje uh, um, uh, skúsenosť eh, vo pohrúženie džhány. Eh, pre prax vypasaný sa hovorí, že je dostatočná tá prístupová po prístupové pohrúženie upačára samadhi. Even if you are not get into the house, thread passing the, uh, the step, even if you come to the lawn, that's enough. Uh, aj keď uh, nevstúpite do domu a neprejdete prahom, ale vstúpite iba na pozemok uh, a na trávnik, to stačí. So as you continue with repetitive mindfulness, you are earning kind of a concentration You are earning kind of a one-pointedness then and there rather than having an absorption as such. Čiže keď kontinuálne uplatňujete všímavosť, tak um, vy uh, um, ne, ne, nevstupujete do uh, toho pohrúženia ako takého, do tej žhány, ale uh, um, tam práve na tom mieste, alebo práve tam uh, akoby, je tam, excuse me, uh, could you kindly repeat? Yeah, in the Vipassana, in the, the, the Vyaya Vipassana methods, you earn concentration then and there by diligent mindfulness. Mm-hmm, čiže v metóde vypasány vy si vlastne akoby uh, uh, uplatňovaním všímavosti zaslúžite, alebo vy máte možnosť uh, tiež vstúpiť do tej žhány. For an example, when you are driving a car, As far as you are driving, your battery get charged by the driven engine. Čiže napríklad, keď šoferujete, tak autobatéria sa zapnutým motorom a jazdením nabije. Even the battery is little weak, as far as the car is running, it gets recharged. Uh, hoci je batéria, batéria trošku vybitá, ale keď uh, je motor zapnutý a auto jazdí, tak sa vlastne dobije. So this area, the vipassana concentration and samatha concentration is quite in a debate, quite in the discussion in the present day meditation world. Čiže eh, v súčasnosti eh, v, vo svete meditácie sa hodne eh, diskutuje táto koncentrácia spojená so samatou a s vypasanou. So I associated uh, two very good teachers like my teacher Venerable Jnanarama and Upandita. CRO, both of them are uh, helping and supporting yogis even with little concentration. They are hopeful, encouraging yogis continue with continuous mindfulness. Čiže obaja moji učitelia, ctihodný Ňana Rama aj Sayado Upandita, obaja podporovali joginov um, aj s malou mierou koncentrácie, aby uplatňovali kontinuálnu všímavosť. It is little challengeful and radical in the nature. A e, je to trošku akoby výzva alebo radikálne akoby, e, v prírode, alebo e, jak, jak to funguje, tak je to vlastne výzva, je to radikálne. So with that remark, I would like to sum up the today's talk. Thank you very much for listening. A s touto poznámkou by som chcel e, uzavrieť dnešnú, e, dnešnú reč. E, dámy, ďakujem vám veľmi pekne za počúvanie. Sádu, sádu, sádu.